opero en parco sub stel plena cielo. Virino estas shangi zema, qui el plumo en vento. Si shangi jas vorte caipense. La donna è mobile, qual dium al vento, muta d'accento e di pensiero. Ciam aminda, charma visaggio, larme aurite, estas mensoga. Sempre una amide, leggiadro viso, in piato il riso, e menzognero. Tre verschaine vire conis la famegan canzonon qui un cantas la duco de Mantua tenoro en la tria ca acto de la opero Rigoletto de Giuseppe Verdi el la Iaro 1851. Antau quelca tagoi, mia e zino ca mi cune cun aliai dudec quin mil spectantoi sub stel plena cielo en la parco l'aula rivereto Iarcon en Tel Avivo spectis fainan presentadon de tiu fama itala opero. Temis pridonazzo de la urbo Tel Avivo, cae de la Israela opero, ciui cium someron invitas la publicon specti sen page unu el la operoi de la finiginta sezono, cadre de la iniziato opero por ciui. La organizado cae logistico estis sen difecta. Oni tie exploatas vastan naturan amfiteatron por arrangi sur la suba esplanado fronte de vasta seneio quelc milo inda sejoi por la fruvenantoi. La aliai sidas sur herbe en la i declivoi. Interesan solvon oni trovis por perfecte controlli la tutan areon. Videocameraoi el caten balono vis sendis la necessain realtempain vida in al multe nombrai i skipoi. du giganta i crano flanche de la seneio cum suba subtitolado in la hebrea permessis alla spectantaro boneghe secvi la travivajo la sona installajo perfecte funziis dank al decoi da laut paroliloi installitai sur gruoi, cae al microfonoi trafe fixitai sur la frunto de la cantistoi. Vi povas rimarci tion en la supra dextra foto. La solai malgaiai notoi estis la memorigai vortoi pri la quin israelai turistoi fie murditai en la bulgara bordo de la Nigra Maro. Nun, aparte por tiui, kiui specife shatas operon, jen kelkai artai informo. La Israelan Sinfonian Orchestron estris la iuna Israela directisto Daniel Cohen kiel solistoi aperis kai Israelai kai internaziai opercantistoi. Inter ili la monde conata mexicana baritono Carlos Almaguer en la cefa rolo de Rigoletto. La sudafrica tenoro Gibben Nkosi en la rolo de la duco. La israela soprano Hila Baggio en la rolo de Gilda cae la Israela mesa soprano Naama Goldman en la rolo de Magdalena. Alia primedia cae ticla ci foie ne pica afereto. Malgrau la varma climato, cae la proximezzo de mal rapide fluanta rivero, ni estis bon chanzai, cae la culoi, ciel ne invititai gastoi, ci foje tutte ne venis. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una labile, leggiadro viso, il fiato e il riso, e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, pensiero per il pensiero per